何 malay Gang. Hey, hey. Va leur montrer comment on gagne. Elle sait que la mala est gang. Hey. Ceux qui au mal en bang les allumer avec une main. Envahi par mon côté animal, comme si j'étais inhumain. tous les jours comme fin de donc j'étais obligé de montrer un séminaire. Hey, je fais en une journée ce que t'écris en séminaire. Le négro est solide, je suis sous ma fait banane platin, je veux être patron, pas un patin, parle-moi business, parle-moi tramasse ramasse combien parle-moi bâtard Payé pour ma frappe si j'étais inhumain. tous les jours comme fin de mois. tous les jours comme fin de mois. Envahi par mon côté animal. Les allumer avec une main. Comme si j'étais inhumain. C'est tous les jours que à la gang est à sous gang car c'est nous les Mon gars Jaco est l'ingégué mais pour lui on peut te mélanger et te c'est le flood. Si tu payes pas mec, si tu payes pas mon négro sortira le clip. On attrape et on agresse, on prend ton blaze et ton adresse, on s'en fout bulle, ton caresse, une go volée, seul, je me venge. J'arrive en noir comme l'ange de la mort, accélération, mange. C'est toujours nous qui font les choses et c'est toujours eux qui les répètent quand je l'écoute, je suis en chou, je devant les keufs, pour se On Va leur montrer comme on game, on leur montrer comme on game. Elle sait que la mala est gang, tout le monde dit sait que la mala est Ceux qui jouent au mal, on bang, ceux qui jouent au bang. Les allumer avec une main, envahi par ma côté animal, comme si j'étais inhumain. Tu tous les jours comme fin de mois. non geste